Siedzi na bicie ziomar Ej Haram rządzi na blokach Ty kurwo to robisz na pokaz O tym o czym nawijasz Proszę w końcu weź nam to pokaż ma chłopaka, ale chcę więcej Przez tą sukę codziennie żył w błędzie Opowiedz mi bajkę, proszę, jak już zostawiłeś mu w nerce Z tyłu są ci mo, grami śmierci niszczą mi serce Nie LGBT, tylko ja z banknotów chcę tęczę Tant l'argent i y rentre en vraiment Pas les coups d'avoir percé Mamo nie martw się, się nie zmienię Nawet jak będę znany na mieście za 3 gramy chcę 200 euro, nie zapłacisz mi seksem Nie robię tego dla frajdy, muszę zrobić z banknotów tęczę ja z banknotów chcę tęczę, pierwszą klasą lot do piekła Nie do nieba w kolejce, ej, ej Ja z banknotów chcę tęczę, pierwszą klasą lot do piekła Nie do nieba w kolejce Czarne BMW, 200 na godzinę na champs lizę, Są turyści, ale też dealer Siedzenie baka, powietrzu wyrok Centrum Warszawa to życie nie kino Adrenalinę podnosi ryzyko, nie jeden poświęcił Życie i zniknął Czarne BMW, 200 na godzinę Na Champs-Élysées są turyści, ale też dealer tu gdzie każdy pcha już gramy śniegu Kamil Stoch Osiedle towar pchają jąkli Wciągają w nos Slide. Na Paryżu się sprzedaje white Ej, ej Pamiętaj zawsze wymazać lat Slide Bo w bloku dzielimy do anagram Ej, ej Ty tylko kozak na Instagram Co drugi na szyi ma pętlę W chuju mam system, sumy jak Bentley Kartonie po butach, pensje Kresę w turce, sukces kręcę Ruszę, topa Pełnia marzenia, tu pali się szczyt Już jako dzieciak czułem ten dryg Pow, pow, pow, pow, Dwa, cztery, ha Zimny drań, do tu tak, trasa na wschód, nie tankuje bak Ej! Kiedy buja się street, kleją się dupy na kwit Parę już na pysko, wszystko musiałem się bić Miejska dżungla z Rozbak lotówce tęczę, pierwszą klasą lot do piekła Nie do nieba w kolejce, ej, ej ja z baklotówce tęczę, pierwszą klasą lot do piekła, nie do nieba w kolejce Czarne BMW, 200 na godzinę Na Champs-Élysées są turyści, ale też dealer Podsiedzenie w baka, powietrzu wyrok Centrum Warszawa to życie nie kino Adrenalinę podnosi ryzyko, nie jeden poświęcił Życie i zniknął Czarne BMW, 200 na godzinę Na Champs-Élysées są turyści, ale też dealer tu gdzie każdy pcha już gramy śniegu Kamil Stoch Osiedle towar pchają jąkli, wciągają w nos Jestem tylko na Instagram <laughs> Patrzcie jak się sapie